da zai gamsar da mai gidan Nisan a matsayin abin karyawa. Ta yi kunun gada, ta dafa ruwan ci wanda ya ji kayan kamshi sannan ta dama koko saboda gwagwata ta son koko. sannan ta soya kosai ta soya dankalin turawa da plantain wato agada tana ta kuma ta farce sun kayan ciki ta farce sun kifin ruwa kowanne ta zuba su a food tukunin kuma ta zuba a manyan jug masu rike zaki gaba ɗaya kayan abincin a cikin inda ta bar su idan Allah ya sa ya shigo sai ta isa. tunda a kai suka tsara za a dinga yin breakfast sai su ga bayi ta yi wanka ta zo ta zauna suna safa mai sannan ta ga an turo kofar ɗakin baccinta tare da sallama mujib ne kallo ɗaya ta yi masa ta yi saurin kawar da kanta dalilin bacci da gajiya da ta gano har yanzu ba su ci ba nan da nan kumallon mata ya kura mata amma da ta tuno shawarwarin antin jariya sai ta haɗe kifin da ya tunnuƙo mata ta jiyo ta yi masa duban rahama ta ce na yau kuma makara kai ko da yake dole a yi ma uzuri Amarsu ba tsaya bane ya harare shi yake in ba ki raba bakin ki da zancan amarkin nan ba ko na kaga bakin nan gida biyu ce ki haƙuri na daina kada ka yaga min baki da rasa na magana Yake, ba ki da kirki ko tambayar lafiya ta inda kin san ba na makara za ki ce wani amarki tace to dai yanzu ina kwana ya kwana amarya yake lafiya Ni san asuba da na dawo masallaci yaron malam Kabiru yake gaya min uban ba lafiya shi yasa bai fito ma masallaci ba dama jira suke yi a sallah su kai ta asibiti shine fa na zo na ɗauka mota muka kai ta asibiti sai naga an ba shi gado an sa masa drip ne fa hankali na ya kwanta na gida na yi wasu yabo waya na suka gaya muku Maliba ta ce, "Oh, Allah sarki mun ko ba mu maran kabira mutum da sarki ko yake. to alhamdulillah za mu ce amma yana jin jiki malaria ce ga hawan jini amma abin ya zo da sarki sai da fatan Allah ya ba shi lafiya na tsawon shi in ga miki na ji ta akashi ne sami ta tace hmm, ka bari yana jiya hidimar jama'a da ka bari na tsari ne ba har sai mutu shine da zan kwanta na kashi ta na ta tsaye sai yanzu ne ma na kunna ta tace an yi abin sauran kumallo ko tace yes kamar an gotayi ko kuma me mai dariya ce sai da zuwa kika tashi in zan je in wanka kawo komai falo na sai mu karya asa haka muka tsara ai ta gaba masa kai ce ka shiga a amarya yana fita ta tashi sai shiri cikin wata riga da suke na atamfa inda ne ruwan ganye sa adon ja a jikinta yana kwalliya ta fito da sosai ta saka janta ta yi suwa ta yafa ɗan ƙaramin yi karasara don bai rufe komai na jikinta ba kawai dama mata ya fashi ne don ya ƙara tuddo da kan kwalliyarta hatta ɗan kunna da sarƙa da zobe da abin hannu za ta yi ta saka sai karanta ita ce amaryar ta kamshin daɗaɗɗun turaruka take zubawa ta soma kaiwa ɗakinsa bisa katafaren teburin cin abincin da ke falonsa na kujeru guda shida a jewaye ta jera komai tana raɗa goge gurin ne ya fito shi ma cikin ƙananan kaya riga fashi lamfiri different sai wando tilas baki suka kalli juna suka yi murmushi sannan yake cikin hmm, sun yi tare da kai kwanaki ka yi kyau kai ba hango ne dole ka yi kyau har wata kiba ku ka tsara yi yau kaɗai idan da da ya ce rashin siyasa na rama amma zan su yi min sharrin wai na yi kiba ki ci gaba zan rama ki ci gaba da zolaya ce na dariya take don Allah ka bari kada amaryarka ta shigo ta gamu da sauti ba da ta ki yana hararta ya so wani wayarsa ita Allah ya sai ba tana dauka yace ke ba muke jira za mu karin kumallo na nan zuwa ta kasa wayar mintuna biyu bayan nan sai ga ta ta sallama ta shigo cikin doguwar riga ta bacci kallo ɗaya ta yi ba sai saurin ɗauka kanta saboda irin kwallo ta ga ta kanta ɗa sai ita ce amaryar duk sai ta ji ta mujinta ta kunyata da shigo haka ba wanka su ko kowa ya ɗau wanka ya tsantsara ado sai tashin ɗauki suke yi ta dubi mijin ta ce an ka zan shiga kai ne ko in ji in yi Yake no ba zai yi ta zaman jiran ki ba ki na mu gama in wata sa zai ki wankan ita kanta ta da faɗi za ta yi wanka ne don kada su ga kazantarta amma ba yanzu sai yi niyyar yin wanka ba ta ga kujerar da ke kusa da miji ta zauna sannan ta gaishe shi a daƙare ta zuwa ta gaida ba, ita kan muniban ba ta damu da yadda ta gaishe ta a daƙare ba har ta bayan gaisuwarta da cewa A na so in ji ki abin karyawar ɗakin shi? tunda na san a gajiye za ki tashi saboda ku duba ku ba, sai an goye su da a haɗu. ta dan yiyar da idanu kace da haka ma da suka kammala karon kumallo ne suka koma kan kujerun falon suka zauna mujujjar masa nasihohi a kan su zauna lafiya a tsakaninsu saboda shi baya son hayaniya a gidansa zaman lafiya yake nema kuma ya umarci ba? ita ba mu ba girma a matsayinta na babba kuma uwar gida a gare ta ita ma mu liba ya nuna mata da ta kama girmanta sannan ta yi mata adalci a matsayin karama a kanta junan su. amma wanda ya haɗa ɗan uwan zamanka to ya san abin da zai je ya tarar a gobe kiyama ya karkata da yamini ban yake kina da wani bayanin da zaki kara ta ga kai take babu wani bayani sai dai addu'a Allah ya bamu zaman lafiya ya haka kawo nan mu ya amsa da amin sannan wai sai ba yake ko kina da abin cewa ku goge ga kai take ba mu da shi kace to shi tun tunda ba ku da abin cewa magana ta karshe ita ce rabon kwana zan dinga yin kwana biyu yayi ko suka hada baki gurin cewa yayi sai addu'a suka yi ta zaman mami ba ta saurin miƙewa ta so mu hada kayan da suka ci abinci ta da tsare shi. ta duk sai ba da har yanzu ke zaune ce ta sana ta tsaya ta kwashe kayan daga kitchen ya ba ɗakin wata shiga sai a lokacin ne za ta gaishe ta tana shiga bayan ta gura babuwa, ta ta dije ta sama da kafa take ne zan gani haka ka ki wanka bane ka ganki ba kwalliya ce. ban yi ba yanzu ba zan je in yi Gogosa dangi na kai take. Lalle sai za zaga danki a gidan nan ta fannin kwalliya. Ko ba ki ga matar gidan bane, yadda Prince Bahi ta yi wanka ta ɗan uban gayi. Tamkar ta je amsa liyafar fadar shugaban ƙasa. Ta uban kamshi take zubawa, amma sai kin zauna kina fama da kayan bacci. A matsayin ki na amarya, ci kunya ba da kika je suka jere da ita? Haba suwai ba. kar su bada mu ta wannan kwalliya sai bakin daji dan yawon nan tamkar da zaman kanta take wajen iya ƙara ado su yasa su kuma kakaron ko a gaban uban waye baya jin kunya su ta baki yana kallanta kamar zai haɗe ta ko ni nan kwalliyar ta da turarukan da take sawa suna burge ni balle su da aka yi domin ta ta kuma ga zai ki wanka ki kwalliya ki tsara ado fiye da nata Sai ba ta rutse jiki a kaɗa ta wuce ɗakinsa, zuciyar da ta yi tunanin kisan mani ba, kuma hakika zancen gobe gaskiya ne, inda ita ma ta ga zahiri da suke kallawa, bai da abin kallo sai wuce mani ba. dole ta miƙe tsaye da kwalliya, sannan ga uwa uba abubuwan da za ta yi amfani da su wajen mu'amalar su ta aure turaruka na da ra'ayin miji da wanda za ta sa masa abinci da abin sa tana fatan idan ta fara amfani da su kwalliya ta biya kuɗin sabulu ta dan masa tarko jiya don ta yi wa kanta sai sosai kamar yadda hajjar ta tsara mata sai dai kai wanda aka yi domin ta ɗin bai fada tarkon ba yana gama shirin barcinsa a ta. kwanciyar sa yayi ya hausa a rabarki wai a gajiye yake to amma in tsoro na yawo rabo na yawo wata rana dole a haɗu ta ga wannan tunanin ta fada bayi ta hausa da wankan kosarai ne yi ba ta ga ɗakin gwaggo da sallama hannun ta ɗauke da plate da ta yanka kayan marmari ta isa gwaggon cikin gida a gado take gwaggo sanni da hutawa ya kayan marmari sun yi sanyi na ga kina son kankana da sanyi ta tashi zaune tana gyara ɗaurin kallabinta ta amsu flash ɗin sannan ta ce gode amma wannan ba zai hana ni in gaya miki gaskiya a cikin gidan nan ba yanzu da kika rinka da kwalliya sai ta kai ce ce mai jinki irin wannan ba su da kyau saboda kwalliyar nan ko ta sa so biyu nake ku shiga haƙƙin yarinya ku aikata saɓo daga zuwan ta jiya jiya ko ita da mijinki hannunta ba ta yi irin wannan adam na daukar hankali ba ki ga yi amfani da ilimin ki na muhammadiya ni kada a jefa dana ga halaka ranar lahira ya tashi da sanyoyin ɓarin jiki gaban mu ne ba ta ke yake cikin da sani ta wannan tsakariyar da kai ita ce abin surutu har ake ganin ta adam da ra'ayin miji zuwa gare ta alhali kowa ya san ta da kulliya ko da ta babban ta san haka amma yau kadai za a laya mata zance a ce ta ne don yau miki fada haka da kai sai magana alabattu wallahi goggo ba da wata manufa ne kullun nan ba kawai dai ina ga na saba da yin wanka da wuri ne in na ba na son zama ba wanka inda shi ma yayin mu na san ba ya san ganin mutum cikin ya shi nake kiyaye abin da baya so amma ni ban yi da wata manufa ba gobe ta dan daga jaran tsaki tace a ga ta gaya mun ke ne san miji ce mai bin umarninsa da kiyayen dokokinsa ita ma sai wanda su gwata kunku yanzu za ta yi abin da take so in dai su fara kici suna ne kowa da su ake haihuwarsa sai dai mutum ya ki balle ma sai ban har zuwa harira ai babu abin da za a layance mata sai ku zuba a ga wata za ta amshi miji a hannunta muni ba hakuri ya dinga ba gogo har ta samu ta baro ɗakin ta yi saurin na ta ɗaki ta wuce san ɗakin barcinta ta haye gado ta samu zuba hawaye na irin wannan rashin kauna da gogon take yi mata wanda haka gogon ta gwammace ta so bare a kanta alhali ita ce jininta ita ce ta duniya da lahira ta su tana auren ɗanta ɗanka ai kuwa kusancin ya kai ƙarshe kuma zumunci mai kyau ka ɗauki ɗanka ka haɗa shi aure da ɗan ɗan uwanka jini ya dore da jini zumunci sai ya ka ƙarfi inda ba a sa son zuciya ba sai kukan ta mai isarta tana mai zunguna zaman gogo a tare da shi irin matsalolin da za ta dinga fuskanta kenan rajulin tsananin sa mata ido da tai akan al'amuranta ita kan tana roƙon Allah da ya kiyaye ta a zuciyar gogo domin zuciya ba ta da kashi tana tsoron kada wata rana a waye gari ta mayarwa da gungun amsa mara kyau akan irin zarge-zargen da take mata tare da bita da kulli akan al'amuran ta da mijinta fatan ta su zama nesa da juna da gungun tunda idan suna zama a tare akwai gumaguman matsaloli basu ya fara fusgata kenan mutum da ya sallama ya shigo da zai zauna dab da ita ya so mai mata magana ba ta bacci jikin ne sai lamon ta tashi don ba ta kai daga halin da take ciki amma babu yadda za ta yi dole ya matsa mata ta tashi don cewa ta zo su yi magana tana ganin canzawar idanunta da ta ɗin da ta me kuma ya same shi kuka kike yi ka zo ki kafa ta ce ba kuka nake yi ba bacci da na soma ne yace wannan ba ne, bane kuka ne na ragowa sana'a irin ki me ya faru da yamin kun na ga su ɗauki ɗakin gobe ta ce babu abin da ya faru da kai ta ajiyar zuciya ce ni na san wani abu ya faru sai da ki ɓoye ni amma dan Allah ina roƙon ki ki haƙuri Kuma manta da koma menene ya faru ki taya ni ki ci gaba da yi mata biyayya mu rallaba ni abin da take so har zuwa lokacin da za ta koma mani ba ta mai musu ya ta ce babu komai wabu uwa ce a gare ni duk abin da za ta yi ba na daukar sabatanci illa jara take mini ko nasiha ko yanzu ma abin da ta ga mini hakika gaskiya ne kuma insha Allah zan gyara da kafa mata idanu cikin tuhuma yake ni ta ga miki ta ji da kai wannan san mu ne da uwata ba sai ka ji ba da langwabar da kai yake in dai gyara ne akan wani laifi to na san har da ni a ciki. kin ga sai ta runa gyara take don Allah kai haƙuri ba sai na gaya maka ba yaron na wani ne kaɗai bai sace ka ba ganin sai ya ɓaci akan ingara masa da sai ya sa ta gaya masa yadda suka yi da gogo murmushin ta kai shi yayi wannan ba sai a bari a ce mutu da jinna yi wa mijinta kwalliya sai ranar da ke da girki ita in ba za ta yi kwalliyar ba sai ta zauna da kazantarta in kuma gyara gwagwan ce yi? ita ya kamata ta yi wa faɗan abin da ya kamata ta yi ba ta dinga taya ta kishi ba ko ya kamata ta taya kishi to jininta ba soyayya ba ba yar aminiya ban ta ce mhm, ni ba zan gyara abin da aka ce in gyara in ma an ce in daina kwalliyar ne wallahi sai in na kuma lafiya ai ya fi gaba dan sauki yace ce ba fa da wuce daina abin da zai faranta min rai ba haka kurum daga zuwan yarinya jiya jiya har an fara kananan zance wallahi amma ta dubin ta ne zan yi maganin ta bara ma ta daina sun dan yi shiru na wasu sakwanni sannan ya kutso maganar da ta kawo shi dama maganar zuwa ganin likita da zaki ne a Saudiya yanzu ta internet na samu sanarwar rana appointment din da zaki ga likita ɗaya ga watan gobe kun ga nan da sati hudu masu zuwa kenan sai fara shirye shirye tare da addu'a Allah ya sa a dace idan mun san samma addu'a dacewar zabi yi sai a Ka'aba don ina ƙaramin son in ga kin haihu ba na son in fara haihuwa da kowa sai ce ta ko ta zuciya sai damuwa take mm-hmm. ya za ka yi da abin da Allah ya tsara in sai wata ta haihu tare da kai sannan ni zan haihu ko ni wa Allah godiya in ma ya kaddaro ni wata kwata ba zan haihu a rayuwata ba ya zan ni ko hakuri ya zan sa hannu ya toka bakinta yace yusuf ba na san irin wannan maganar da kike yi insha Allah sai kin haifo min a dozin gidan nan har da ɗan biyu da ɗan uku ta har da ɗan huɗu ma ta gyaɗa kai yana farin cikin addu'a ta take Allah ya sa amma ina roƙon alfarma in har so ya baka riga na haihuwa ka bani kyautar abin da ta haifa zan riƙe shi tsakani da Allah kan fanni na haifa yace ɗa'ana Allah kin ne duniya da lahira wannan kada ya dame ki da su can ma cikin yara da nasu da nata suna koya musu karatu suka yi murmushi dukkan su kwanaki bakwai da an goye a ɗakin amarya ba a wannan lokaci a ƙuri kawai ta dinga yi a wasu al'amura da ke faruwa a cikin gidan nasu wani ta fannin goggo wanda dama su ta riga ta saba da su ta kuma san hanyoyin da take bi na haƙuri da sun zuciyarta fada ta biyu kuma irin takun da amarya sai da ke yi a gidan na takun kafaita da nuna gadara da yin komai cikin isa da iko ita alado ne amarya da ba ta laifi amma in ji masu iya magana sannan wanda ke fada aji a cikin gidan gurin uwar miji shi ya sama muni ba da ga irin abubuwan da take yi na gadara ita da tattara al'amuran ta gefe don ba ta son a ce ga wata matsala daga bangarenta ta cike amma da ta ga abin ya wuce gona da iri sai ta kare ta tunda babu lallai babu tilo da manjika da kaka shi ma ta bangaren uban gayyar wato mujibu ta ga abubuwan da sai ba ke yi nadamarsa amma ba baya iya tsawatar mata tunda wata dan idanu ta maka musu idan yayi magana sai ta darar masa da fada ta ce zai masa wasu Suwaida shi sa duka suka tura suka zuwa mata idanu suke yin abin da ta ga dama a gida. amma ya sa alwasa zan yi mata saiti da zarar bagwata wuce da ku lokacin saura uku a gida. maliban ta mai da hankali ne yanzu kan tafiya su Saudiya sannan ga bikin babbar ɗiyar Hajjmas da za a yi ita ma nan gwandan za a kawo ta za a yi bikin ne ana tsara sati ɗaya ni ba za su je duku cewar ba za ta je duku biki ta sa gogo ita ma ta so masarin komawa gida a cewarsa ko su tafi tare ana gobe za su tafi duk suna ɗakin gogo ana hira sai mu shiga tare da gaya gogon magana tuwa su sati mai zuwa sai ce wata wannan tafiyar ya kamata a ce su ba aka yi ita ma sai ta je ta yi umara Ya ce ai zan tafi da wani sai ce ya kamata in tafi da ki ki je ki yi umara to amma sai na ga gara in bari in biya miki kujerar makka ko kika gani wata uwar buɗa goggo ta rangaɗa a maimakon ta yi hambala ga Allah ko ta yi kabbara ta kara da cewa ai da mun ji aikin hajjin haihuwa mai rana sai ni ce zan je aikin hajji lalle haihuwa ta biya haba wa za a ce ba a san haihuwa ko don abin da ka haifa ya huce maka takaicin duniya dan Allah ya azurta shi Mukan muna son haihuwa ga sunan ma muna ganin amfaninta ba mu yi da banza ba da jin wannan ta san shafi ɗaya da take yi wa Maliba. kowa ya ji ya san da ita take nan da nan idanun Muniba suka kawo ruwa duk iya ƙoƙarinta na mai da hawayen sai da suka sulalo suka zubo mata yi saurin sare su duk ya lura da haka sai ya ce har gogo ba na da kayi ta ba ruban dan wani ma idan yi tsakani da Allah sai ka yi maka abinda ɗan da kai haifa da yi maka ba duk wanda bai haihu ba ai ba ya tsira rai da rahmar ubangiji kai addu'ar mu Allah ya sa 'ya'yan da za mu haifa a rayuwar mu su zama masu albarka su zama ƴaƴa na gari mu ne da kansa ya kai su gwagwado ku gida na tsoro ba ita kaɗai da kayan abinci da ya saba saya musu don kuwa ba manyan gida ba wato kawannin ki hatta mata da yaran gidan kowa na da kasanci shi yasa yanzu suka rage yiwa mu ne ban tsogumin da suka saba yaran suna tattaunawa da babbanninsa akan noma da ake masa a nan wanda baba Adamu ne ke tsaye akan komai da ta Allah ya sanya wa noman albarka sosai ya sa musu magana tafiyar su Saudiya zuwa ganin likita baba Adamu ya ce aiko don dan ma ya kamata ta sa wa ɗan uwarsa kamar duka tana ganin ta haihuwa sai ka ce ita ta ba kanta wallahi gara ku je kasa mai tsarki ku nemi magani sannan ku yi dawaki ku ga wa Allah insha Allah za a dace Allah ya sa ku je lafiya ku dawo lafiya a san kasar Saudiya kuwa likita ya duba mu ne ba sosai ya ba su wasu gwaje-gwaje da za a yi mata saboda yana son tabbatar da lafiyar mahaifarta a ranar duk aka yi mata gwaje-gwajen suka ba ta magunguna suka gaya mata ranar da za ta dawo ko mai sauraro na da mun da nan da ba a biya. ana gwada mahaifarka san matsalar da ka gare shi yake ko kuma daga gare ta ta kuma amarya san so ba a Najeriya a Gombe Allah dai ya sanya alkhairi a sun lissafin nan mai suna wata kusa ni Maryam Sa'idu Jibril nake cewa gobe ya labari Domin samun sauran labarin za ku iya ci gaba da bin mu a YouTube.